pohvalio u kuranskom ajetu i poslanik sallallahu alaihi wa sallam u vjerodosom hadisu na lehi i za koju za koju e, prvu generaciju od ashaba i oni koji slijedi ono na čemu su Allah subhanahu rekao da je zadovoljan sa njima. ovaj e, način ovaj e, da ovako, e, da ovako pokušamo da izučavamo neki akideski metn je jako koristan iz razloga što se pokuša na jednom okupljanju, jednom danu da se obradi da se obradi ono što se inače razvuče mjesecima ili godinama. Pa se pa izgubi svoj značaj i težinu. Sa te strane je ovo jako, jako efikasno i dobro. Sa druge strane, također ima negativni, negativni stvari vezane za, za ovakav način izučavanja, a to je e, brzina i mnoštvo informacija koje se ne mogu tek tako lako sleći i da se razumiju i pohvataju. Ali svakako izučavanje akide e, zahtijeva da se obradi što više e, raznih knjiga koje su pisali učenjaci ovog umeta od, od, od Selefa pa do dan danas. I kada se izučavaju razne knjige od raznih autora iz više uglova raznih, E, onda se to vremenom, vremenom se to sve slegne kod čovjeka i, e, i uzme svoje mjesto, uzme svoje mjesto u, ispravnom poimanju, ubjeđenju i svatanju e, našeg postojanja na Dunjaluku, a to je prije svega akida. Govoriti o bitnosti akide, nadam se da da je da je na ovom mjestu suvišno. Bez akide nema ispravne vjere, bez akide nema ispravnog ni badeta, bez akide možemo doći pred Allah a da nemamo ništa na svom računu, dobrih dijela. E, ispravna akida je osnov vjere. Njoj se daje prednost i nad Kur'anom i sunetom, na izučavanje Kur'ana i suneta jer ispravna akida i jest izgrađena na Kur'anu i na sunetu. Danas smo izabrali ovu knjigu Akidetu Selef u Ashabul Hadis, Akida Selefa i učenjaka Hadisa. Odnosno, jednim naslovom u stvari bilo je Akida Selefa, jer učenjaci Hadisa ovdje u knjizi se vraća na učenjake hadisa iz vremena selefa ovog umeta. Odnosno, ovo je akida na kojoj je bio Ehl sunneval džemat u početku islama. Napisao je Ebu Uthman Ismail Sabuni. koji je rođen 373. E, godine po Hidžri, ovo je jako bitno, znači da je živio u četvrtom stoljeću jako blizu prvih generacija, preselio 449. godine, ovo je jedna od knjiga koja opisuje vjerovanje prvih generacija. I jako je bitna. Ovo je jedna, jedna od knjiga nije jedina, mnogo je knjiga u ovom kontekstu. Ali je bitna sa strane toga onih koji nas optužuju da se mi u stvari vraćamo samo na Muhammed Abdel Vehaba, šehil Islama ibn Temiju ili ibn i njima slične. Što nije tačno. Ovo što ćemo danas govoriti u stvari je rezime onoga što inače se vraćamo često na knjige Šeha Islama i u mnogima i Muhammedom do lehaba koji su e, protagonisti ove akide Selefa, za koju ne bi trebalo imati uopće sumnje da je najispravnija akida i da je ono, to ono u što trebamo biti ubijeđeni. Ne zato što je ova ili ona napisao, nego zato što ona zasnovana na argumentima Korana i Sunneta i e, na njoj su se okupili učenjaci Selefa, Selefovog umeta. Što se tiče konkretno ove knjige, Akidetu Selefa Ashabul Hadis, nju su pohvalili mnogi učenjaci, spomenut ćemo to malo poslije, inšala, zbog njene e, skraćenosti, jezgrovitosti, a u njoj je iznijeto ono što je najbitnije uopšteno poimanje na, kojoj na, kojim, je bio Selefovog umeta. <clears throat> Čak za ovu knjigu nema potrebe da se pravi komentar, jer ono što je navedeno u njoj dovoljno je samo da se čita i prevodi. Nešto što nije jasno, možemo prokomentarisati neke stvari. Zato što je sam autor na takav način obradio, odnosno napisao ovu tematiku. Prije nego što spomenem samu knjigu samog autora i stanje što mi bila namjera u prvom ovom dijelu predavanja, da kažem jel, da ovu knjigu, njen komentar sam lično čuo, odnosno sjedio i slušao i pitao što mi nije bilo jasno od šeha Mensura Simarija, znači prošao sam čitavu e, čitav kod, kod tog šeha, tako da, da ovo nije znači, vraćanje na išitavanje knjige lično i e, donošenje nečeg e, što se vadi iz knjiga. Vrlo je bitno akideske stvari čut. E, zašto kažem ovdje, naglašam ovo da sam slušao, zato što ne obrađuje se svugdje ova knjiga. Znači, nije ona od onih koji se standardno obrađuju iz akideske oblasti. Vi znate dobro koje se knjige otprilike obrađuju tako da se nađe prilika da se posluša komentar ove knjige je e, znači nešto što treba iskoristiti. E, sa njom je meni namjera, braćo, da danas u, znači, za ovo vrijeme koje smo planirali, e, da, da pokušamo da je obradimo čitavu uz Allahovu pomoć, tako je isplanirano, namjera mi je to da se provuče kroz naše uši osnovno poimanje uz šarijetske argumente Korana i Sunneta gdje je spomenuta, gdje nije dodaćemo, šta je to na čemu je bio selef ovog umeta u poimanju, u, uvjerenju u, spram Allaha subhanahu njegovog poslanika i selefa ovog umeta. U svemu onome što nam preneseno od Znači, dovoljna je stvar to da se kroz naše uši, uči provuče to u što su oni vjerovali. I da se to s vremenom, sa vraćanjem na ovu stvar, sa ističtavanjem, preko drugih knjiga slični ovoj, da se to polako sliježe u, uh, u našem srcu. Jer tako se izučava akida. Malo iz ove knjige, malo iz one knjige, jednu te istu knjigu poslušati nekoliko puta, i onda se to slegne. Neke stvari s početku neobične, strane, nerazumljive, ne mogu se da sve pokupiti i tako je priroda učenja, izučavanja, pogotovo u sredinama našim, gdje mi u stvari odrastemo na nekim drugim principima, poimanjima života, načelima koja e, ili smo čitali ili slušali kroz škole ili u kući razumjeli, naučili od roditelja, svejedno, Zbog toga imamo dodatni problem oko prihvatanja razumijevanja ovih akideskih temelja i osnova. A onda e, e, ako tome još dodamo da je se neko odgojio na pogrešnim, na akideskim osnovama, odnosno na, na šubhama, a šubhe su jako opasne, traži vremena da se izliječi, da se iskorijeni. To nam dodatno otežava, otežava to da otvorenog, čistog srca prihvatimo ono što je došlo od, toga da je, bio, da je bila akida selefa ovog umeta. <clears throat> Samo da naglasim, znači planirano je da imamo tih nekih 7-8 časova školskih. Znam da je to naporno, jako će biti teško, e, zato nastojte da se potrudite od sebe Zamislite da ste u onom tamo nekom osnovnoj školi, srednjoj, gdje ono, ima tamo 6, 7, časova regularno imate, pa još dva dodatno nešto što ste prije nekoliko dana propustili, pa morate da slušate, da budete ozbiljni, ako izostanete, već ste sakupili izostanaka puno, ne smijete izostati, uglavnom, e, budite psihički spremni da izdržite do kraja. Da, ne bude da smo samo rad sevapa, koje išala računamo da ćemo dobiti samim okupljanjem, nego da se koristimo i, on, i slušanjem koje ćemo čuti inšala. A sada krenimo e, redom nekakvim, e, prije nego što krenemo tekst, knjige. E, ima jedan, neki uvod, koji, neke osnovne stvari koje moram poznavati. vezano za, za autora šejhul islama, ovog autora, navršimo, koji ga učenjaci nazivaju šehol islam. Pazite, nekog nazivati šehol islama nije mala stvar. Spomenut ćemo to za lavu pomoć. Živio je u vremenu jako zanimljivom. E, u vremenu, znači, od 373. godine do 449. do 450. U tom periodu stanje e, idejno, naučno, i političko je bilo jako e, napeto ili pomiješano, turbulentno, zovite kako hoćete, zbog stvari koje ću spomenuti. Znači, živio u periodu halife Kadira Billahi Abul Abbasa od e, Abasijskog halife, koji je preselio često godine po godine taj halifa i onaj prije njega i poslije njega nisu imali stvarnu vlast, Abbasijski halifa, nisu imali stvarnu vlast u rukama, nego su to držali neke druge skupine porodice unutar islamskog hilafeta, Selđuka ili nekog drugog, da ne navodimo po imenima, e, pojenta je ovdje da je islamska vlast već tada bila jako slaba, abasijska stva, konci upravljanja državom nisu bila u rukama halife, nego u rukama drugih ljudi, pogotovo Benu Buvejh. Također, e, zemlja, mjesto, Horasan, odakle jest ovaj halifa, ovaj, pardon, autor knjige, E, dešavalo se tu e, mnogi politički prevrati, pobune, revolucije, kako i danas zovu i tome slično, nemiri politički. E, što naravno dodat, vi to znate dobro, uvijek u političkim nemirnim vremenima dešavaju se događaj brže, stanje nije sigurno i to doprinosi određenim, određenim različitim događajima, govorimo ovdje kod muslimana, e, ovo nemirno političko stanje, da ne ne cilj da navodim događaj koji se dešavali, nego e, treba znati da će da živi u vrijeme kada je, e, koje je bilo politički jako nestabilno. U to vrijeme sa strane idejni, idejno ili ideološke ili naučne strane imamo također pojavu, odnosno procvat ili vrhunac određenih sekti islamskih koje su to vrijeme eh, imale, jako utjecaja na sredinu, na muslimane koji su živjeli u muslimanskim mjestima. O tome su govorili učenjaci, navodili, baš u ovom periodu. Eh, bio je, znači, u životu i prisutan jedan od najvećih učenjaka Ešarijske akide, iz ferjaini Također, e, glava ili vođa Muatezila, Muatezilske akide Qadi Abdul Jabbar, koji su po svojim aktivnostima djelovanje ostavlja veliki trag u muslimanskim sredinama. Također, vođa Rafidija, Muktedir, šeih Muktedir Također, u njegovo vrijeme e, je bio veliki poznati učenjak, e, predvodnik Karija, Ebul Hasan Hamami. E, od učenjaka Hadisa, vođa i predvodnik učenjaka Hadisa, od to doba bio Hafiz Abdul Ghani ibn Sa'id. Sufije su također imali, već uzimali maha. Među njima bio Ebu Abdurrahman Sulemi, E, iz drugih oblasti, znači svi drugi oblasti, po pitanju znači vlasti, e, namjesnika, e, vladara, bio je poznat sultan Mahmud ibn Subuktekin, koji je bio jako utjecajan, veliki trag ostavio u svome djelovanju. Ovo spominje imam Vehebi, baš u njegovo vrijeme da, da je bilo ovakvo stanje. Što znači e, da, da, imamo različite pravce, različito e, pristupe, poimanje, tumačenja islama. Tome dodaje također, imam sojuti, dodaje, kaže, ne samo to, nego imamo i druge predstavnike drugih skupina. Kaže, poput Rasul Zanadika, Hakim bi Emrillah, koji je e, učinio veliki fesad među muslimanima. Prolio mnogo krvi, veliki zulum napravio. Znači, hakim eh, bi emri la, eh, vođa zindika munafika. Pa onda imamo predstavnike drugih oblasti islamskih znanosti, poput arapskog jezika, gdje, gdje živi veliki učenjak, Džauheri, eh, poput gramatike arapskog jezika, Ibn Džinni, poznati veliki učenjak. Pa onda osoba koja, je bila poznata po retorici, a to je Ibn Nebate. Pa onda imamo predstavnika Mufesira, Ebul qasima Habibana i Saburija. I Sujuti navodi još druge učenjake manje poznate, nije bitno. Pojenta je ovdje, rezime ovog govora ovdje o u tome da u ovom, u ovakvom stanju, znači da je, da da je bilo prisutno iz svih skupina i svi skupina je bilo, znači, e, sekti misli se ovdje, pravaca, raširene su razne ideje, e, gdje su učenjaci ehlo sunneval džema ili učenjaci koji su e, bili na sunnetu, kako mi kažemo, i tako on, njih nazivaju ulemao sunne, <clears throat> bili prinuđeni da pišu knjige sa kojima odgovaraju na određena, e, na određena pogrešna tumačenja. One su bile jako prisutna. Gdje su bilo, morali pojašnjavati koji je bio, bio mutekad ehlo sunneta, odnosno akida e, ehli sunneta, na čemu su bile prve generacije. I jedan od razloga pisanja ove knjige je baš to. <clears throat> Zbog pojave e, mnoštva sekti, pogrešnog tumačenja, E, naravno, zašto se to tada desilo? Zato što je već uzelo maha e, znači nasljeđe koje su, prenijete u, među muslimanima iz drugih civilizacija. Kršćanske, indijske, grčke, perzijske. Prevedene su knjige, raširilo se to kod muslimana. Sve sekte glavne su već imale e, svoje, svoje tabore, imali su svoja mjesta, bili su poznati po tome. I uh, akideske knjige od Selefa su baš nastale na ovaj način. Kad se pojavila potreba da se odgovori na određene devijacije skretanja. Kako se koja sekta pojavljila, kako se koji e, kvazi učenjak, predvodnik određene sekte pojavljivao, dolazio sa određenom devijacijom, pojavila se potreba da se napišu knjige u kojima se govori <clears throat> o akidi selefa ovog o kome se, u kojima se u stvari brani i pojašnjava ono na čemu su bile prve generacije. A neko će reći, pa dobro, onda je to historijski moment, nema potrebe šta nas toliko to zanima, jel, to je historija. Nije to historija, nego je to sunet, da se obnavljaju i ponavljaju ova skretanja, ove devijacije u muslimanskom umetu, s vremena na vrijeme. I one, e, ta skretanje devijacije u akidi koja su ja, e, najopasnija, znači s vremena ono vrijeme se e, pojavljuju i obnavljaju, uglavnom ne izlaze iz onih 5, šest sekti koje se pojavile u početku islama. Ili budu kombinacije od nekoliko sekti. Zbog toga izučavanje ovog nije historijska stvar, nije historijski moment, nego je to baš izučavanje čiste prave akide sa izvora na kojem na na kojem su bili jel, E, učenjaci, odnosno selef ovog umeta. Počeo od, od ashaba, tabina, tabi, Znači, stanje o kojem govorimo ovdje, znači političko i idejno ili naučno je bilo ovako kako sam spomenuo. E, što je uzrokovalo da se desi, da bude napisana i ova knjiga. Razlog pisanja ove knjige je sam autor spomenuo na početku ovog dijela, to ćemo čitati inšala. A to je a to je da mu je, znači, da mu je došao, da mu je došla skupina e, ljudi e, iz e, mjesta u kojem, su, kako ovdje sam autor navodi, znači on na početku knjige navodi, iz mjesta Amud, a to je iz Taberistana, ili, ili Bilad Lana, iz tog su mjesta došli i kažu, pošto on bio tada poznati velik učenjak u ovome mjestu i tražili su od njeg da im napiše skraćeno, jasno i zgrovito šta je znači, e, temelje usulidina, osnove vjerovanja jednog muslimana, čega se oni trebaju držati, čega ne bi trebali skrenuti. Ta priča nam je slična ono što se desilo e, šeju Islami ibn kad su njemu došli iz grada Vasit, pa tako i nas Akida Vasitije, pa tražio Šeji Islama ibn Tejmije u njegovo vrijeme, <clears throat> koje se desilo nakon, 200 godina nakon toga, pa su da on zapiše njima šta je bilo Akida Selefa. Pa je on napisao ono što mi danas znamo kao Akida Vasitije. Znači, ista, ista stvar se desila sa, sa povodom pisanja ove knjige da su došli, znači skupina, spomenut ćemo to tekstom Mišala, i tražili od njeg da im napiše ono na čemu, je bila, na čemu su bili učenjaci Selefa ovog umeta na uvjerenju. Pa je on to i napisao. Razlog pisanja ove knjige je baš to. A onaj kome su došli, znači riječ je o Ebu Othmanu Ismailu ibn Abdurrahmanu, Esabuniju, Neisaburiju. Iz mjesta sabur mnogo učenjaka koji, su, eh, koje danas poznaju po tim imenom da su bili iz mjesta na Isabur. On je poznat ovaj autor, učenjak, da je bio, znači za njih to kažu u, u knjigama biografskim, da je bio mufesir, da je bio muhaddith, da je bio faqih i vaid. Znači bio je eh, mufesir, znači tumačio je Kur'an, pisao eh, tefsir ajeta bio mu hadis, bavio, bio je znači, jedan od učenjaka hadisa, što je vrlo bitna stvar. Također je bio faqih, ispravno za njih da kažu da je bio šafijskog mezebe, to će se, e, vidjet ćemo kad budemo spominjali određene oblasti, vidjet ćemo da je slijedio imama šafiju u fikskim stvarima. Bio je vajz, vajz to znači da se bavio davom, bio na terenu, s ljudima radio, čitao vrijeme svoga života i nazvali su ga šejhul islama. To spominje u u knjizi Tabekatu Šafije da, za njeg, da, znači, da su ga zvali šehom islamu zbog njegovog fadla i znanja i onog što učinio u svoje vrijeme. Također u knjizi uh, Tabekatu Mufesirin Sujuti e, to navodi i u, e, knjizi Tarihu Dimešk u knjizi e Ansab također, e, da, su ga zvali šejhun islamu. Nazvati nekog učenjaka šejhun islamu, to je, to je jel, e, veliki pozitivan opis i oznaka i obilježje učenjaka određeno na kojem stepenu je znanja bio. Dovoljna je ta stvar, a spomenut ćemo to inšala poslije, znači dovoljna je ta stvar dovoljna veličina ovog učenjaka, da su se šeheh Islam ibn Tejmije i ibn Qaim al da su se oni vraćali u stvarima akidijskim koje su oni navodili, da se vraćali na ovog autora, na ovu knjigu. Kada spominju neke detalje akidijske, spominjali su, navodnosti iz njegove ove knjige ovdje. Što znači dovoljno govori o njegovom fadli pouzdanosti, ispravnosti. U njegovom imenu, e, čuli smo, ima e, e, naziv, odnosno da mu je porodično ime Sabuni. oni koji su govorili o njegovoj biografiji kažu najvjerojatniji neko od njegovih predaka je bavio se proizvodnjom sapuna. Sabuni znači sapun. A i ovo govori o jednoj i bitnoj stvari, a to je da imamo učenjaka ovog hvala Allahu, koji su bili zanatlije, obični ljudi, živjeli od e, rada svojih ruku ili onog e, od čega su naslijedili od svojih predaka, e, što znači da su govorili da su bili obični ljudi. I, i, za njeg spominju, kao i za druge, da su bili jako skromni. Nisu raskosno živjeli, nisu imali puno imetka, jako bitna stvar, zato što je e, uglavnom u muslimanskom umetu, nažalost to ovaj dan danas poznato, da je mjerilo veličanja, uzizanja ljudi na osnovu njegove materijalne moći, financijski snagi, što kod e, vjernika muslimana, pravih, istinskih, e, nikad ne bi trebalo biti mjerilo. I metak je ni manje ni više nego samo iskušenje čovjeku. Allah Đelešanu nekog iskuša sa imetkom da vidi kako će ponašati, a nekog sa manje imetka, sa siromaštvom, sa neimašinom, također da vidi kako će se ponašati. I da skratimo priču o, govoru o ovom učenjaku. Znači, e, znači, znači samo jedan primjer, znači dovoljno je e, stvar koja govori o njegovoj učenosti, kao što navodi Imam Sujuti i Davudi, u knjizi Tabakatul Mufesirin navede za njeg, znači e, dovoljno govori o veličini njegovog znanja. Da je on, kaže, mjesec dana proveo u tome da je e, pisao, govorio i tumačio samo jedan jedini kuranski ajet. I oni sami kažu, znači oni imaju zaključak. Kaže, ovo ukazuje na njegovu, njegovu veličinu njegovog znanja da neko može pričati tako dugo vremena i tako dugo vremena da provede, da govori samo o znači o kuranskom ajetu smislu, da ga tumači, da izlazi iz, njega propise, mudrosti, iman i tako dalje. Znači to dovoljno govori o njegovoj snazi, njegovog znanja. <clears throat> imam Sabuni, pogotovo ću vidjeti u ovoj knjizi, znači vodio je računa, bavio je se posvetio veliku, e, e, e, dao veliku prednost izučavanju hadisa i to će se vidjeti iz ove knjige, znači što navodi, predaje, sve navodi sa senedom, sa lancom prenosilaca. <clears throat> Kaže, Ebu Said Sukeri za Sabunija kaže Mare Ejtu خبرا ولا أثرا في المجلس إلا وعندي إسناده وما دخلت بيت الكتب ili kutub قد إلا ala taharetin, on govori, pardon, on prenosi od Sabunija da je ovo rekao. Kaže, Omar, uh, Omar revejtu hadith, wala aqadtu l-međlis, wala qa'adtu li tedriz illa ala taharetin. Kaže, nisam prenio nijedan haber, misli se hadis, vola etar, niti, predaju, nešto što mimo hadisa od uh, ashaba tabina, tabi tabina, na nekom međusu. A kaže da nisam se vraćao, da nisam imao sened lanac prenosilaca ko sebe. Nisam, kaže, nikad ušao u kuću, danas knjigoteku, kutubhanu, a da nisam bio na taharetu nisam prenio ni jedan hadis, nisam sam sjedio u nekom međusu znanja, niti sam ja prenosio znanje drugima, a da nisam bio na taharetu. Ovo govori o ozbiljnosti ovog šeja. Kao što imam Buhari također, vi znate kako je njegov bio način pisanja hadisa u Buhariji. Koliko je posvećivao tome značaj, pažnju, da nijedan hadis nije zapisao, unio, a da nije prije toga klanjao dva rekata na fili, tražeći u tome podršku od Allaha Žešanuhu za ono što mu je posvetio truda i znoja, da li da, znači da ovaj hadis, da li da ga potvrdi, da li da ga, da, ga ubaci tako dalje, a znamo koliko godina je pisao svoj sahih. <clears throat> što se tiče porodice, Ebu, e, Ebu Utmana Ismaila Sabunija. E, otac mu je bio također, bavio se davom, imao je šerijeskog znanja. E, sin mu je bio, bavio se izučavanjem hadijskih znanosti. Brat mu je također bio osoba koja se bavila šerijskom znanjem. Tako da je u porodci njegovoj znači bavljenje šerijskim znanjem nije bila strana stvarnice, on izdvojio u tome. <clears throat> od učenjaka kod koji je tražio učio znanje, e, bitno je spomenuti da je najviše se okoristio i najviše učio kod e, poznatog velikog učenjaka ovog umeta, a to je Hakima, Abdullah Hafiz Najsaburi, koji je napisao Lemustedrek ala sahihain. <clears throat> znači, imam ehlu hadisa. <clears throat> znači, on je bio njegov šejh, jedan od prvih šejhova, kojeg se najviše koristi, u stvari u ovoj knjizi vidjet ćemo da se u uh, mnogim ili skoro većini ovih uh, hadisa preda koje navodi uh, vraća se na svog šejha Hakima. Također učio je od šejhova smo bili Muhammed ibn Isak ibn Huzeime, poznat veliki učenjak, imam hadisa i imam ehlu sunnata vel u akidi. Ibn Huzeime, poznat po svojoj knjizi Kitabu Teuhid za koje novotari kažu, šta kažu za tu knjigu? Kažu da je to knjiga Kitabu Širk, knjiga Širka. Ko to kažu? Kažu oni e, od Džehmija Moatezila i kombinacija njih od Ešarija Maturidija. To im je knjiga koja im je kost ugrlo, zato što u toj knjizi sakupio hadisa koji su potvrđuju sifati Allaha subhanahu wa ta'ala. A njihova šuba dolazi s te strane, kad se potvrde e, e, opis Allaha u hadisima, pogotovo vjerodostojnim, a oni imaju tu, e, šubhu kada sa, Allah sebe ili njegov poslanik sada opišu ga sa nečim što ima kod ljudi također takav opis, oni to automatski negiraju jer kažu je to jer s time kaže liči Allah na stvorenja a uporživati Allah na stvorenjima, to je haram, nije dozvoljeno, tako dalje, idu tim lancem ovaj, tumačenja, eh, da to odbacuju te hadise, pa makar bili najvjerodostojniji, mutefek alihi. Eh, zato imaju eh, veliku mržnju i netrpeljivost prema ovom učenjaku i optužuju ga raznim stvarima. A on je bio od šejhova autora ove knjige koju, koju mi danas, inšala, obrađujemo. Također učenjaka poznat koji, koji je tražio znanje je bio eh, Muhammed ibn Abdullah Džuzaki, poznati veliki učenjak Ehli Sunnata od džemata. Što znači da je šejh Sabuni znači, imao odakle i šta da nauči. E, sva tri ova učenjaka koje spomenuli su bili znači, učenjaci Ehlu Sunnata džema i e, velikani ovog umeta. Također ima mnogo drugih učenjaka da navodimo ovdje manje poznati nama, od kojih je tražio znanje i uzeo znanje. E, e, njegovih učenika je bilo također mnogo, da je ne navodim ovdje redom, e, nema neki posebno nam, poznati da bi mi znali po tome što, se prenosi neke stvari od njih, znači, ali imaju mnogo učenika. <clears throat> E, e, učenjak ani kaže Semija minhul hadith alemun la sun. Kaže, od njeg su preuzeli hadis i čuli hadis na način kako to hadis jedni od druge uzimaju. Kaže, alemun, znači svijet la juhsun, znači ne mogu se nabrojati koliko ljudi, koliko učenika, učenih ljudi uzelo od njeg hadis i prenijelo dalje. I to kaže u Horas u Biladul Hind u, u današnjoj, današnjoj Indiji uh, Đurđanu, Taberistanu, eh, ovo su stari nazivi eh, muslimanskih mjesta, u Šamu, Harranu, dakle Šeju Tejmije, Palestini, Bejtul Makdusu, Hejđazu i Biladu, Azerbejdžanu. U svim tim mjestima, znači, tog istočnog dijela muslimanskog svijeta, imao je učenika koji su uzeli, preuzeli od njeg znanje. <clears throat> E, također od njega je uzeo znanje i poznati veliki učenjak Ebu Bekr Bejheqi, kojeg često stalno spominjemo e, u njegovim e, njegov sunet poznata njegova knjiga i bio je poznat po znanju kao šafijski učenjak u mnogim oblastima kažem nije, namjera da navodim ovdje sve učenjaka koji su bili i prije njega i poslije njega i tako dalje da se vratimo ovdje na, njega kao autora, poznat je ostao u ovom umetu po ovoj knjizi koju mi danas ovdje obrađujemo, a to je Akidetu Selefa Shabul Hadis. Navode se druge knjige da je napisao, ova je knjiga sačuvana i obrađena, pogotovo u savremeno vrijeme, a druge knjige koje ima, a to je Erbauna Hadith, tu navod čak imam Nevevi, da je on pisao knjigu 40 hadisa, ono što su imali praksu učenjaca spisali, 40 hadisa sakupe iz raznih oblasti e, znanja iz šarijetskih oblasti i on je pisao jednu knjigu, međutim ta knjiga nije sačuvana. Također Kitabul e, Mijetein e, koja nije sačuvana, Kitabu e, Intisar nije sačuvana, Kitabu Da'avad, znači spominju se u, e, e, kod onih autora koji su pisali biografije učenjaka, da su ovo njegove knjige. Međutim, e, nema traga ovim knjigama danas ne mogu se naći, nisu sačuvane. Nisu sačuvane zbog čega? Zbog onih veliki musibeta tako je izdešavalo islamsku umetu, poput spaljivanja, jel, spaljivanja velikih biblioteka i knjižnica, odnosno kutubhana, knjigoteka u Bagdadu, kad su Tatari poharali islamski umet, a nisu oni samo u Bagdadu, oni su e, čitav islamski svijet do Bagdada, sve što su našli popalili i uništili. A onda imamo drugi musibet koji se desio u Endelusu, kada, je, kada su uništene knjige, osim ono što je uspjelo da se sačuva u, Kurtubi, u velikoj e, univerzitetskoj biblioteci u Kurtubi, kada su spaljene i uništene knjige za koje su žalili i zapadnjaci. E, i da rezimiramo, znači ovo prvo predavanje je bilo vezano samo zato da pojasnimo da pojasnimo osnovne stvari, informacije vezane za autora i za knjigu. Što se tiče akide ovog učenjaka, znači on slijedi stavove uvjerenja ehlu hadisa i sunneta od selefa ogumeta. I potom je poznat i to je njegov fadl kao učenjaka. Znači, on je onaj, e, jedan od onih koji su raširili, uh, raširili i učvrstili akidu selefa ovog Pa tako znači ovo znači ova knjiga s te strane ima veliku vrijednost i on je bio poznat po tome da mu je to bila akida se vraća na to i da je hvalio i veličao one koji su slijedili akidu, spomenut on u lemu na koji se treba vraćati u akidi i tako dalje. Što se tiče e, fika, već sam spomenuo, znači bio je, iz onog što se razumije iz njegovog, govora e, iz njegovog govora određenim meselama, da je bio šafijskog mezheba. I čak, znači, navode ga e, jedina knjiga mezhetska koja govori o, učenjacima mezeba, to je Tabekat Šafije, navodi da je on bio u stvaru učenjaka šafijskog mezheba. Tako ga navodi i jedan od učenjaka belijskog mezeba u svojoj biografskoj knjizi o biografiji učenjaka Ibn Imad, također da je bio šafijski učenjak, da je slijedio šafijski a tu se razumije i vidjet ćemo iz mesela koje ćemo spomenuti koje on naveo. <clears throat> Mnoge učenjaka koji su ga pohvalili i spomenuli da je, da je e, na stepenu imameta, da je imam ovog umeta. Znači ne samo da je učenjak i da je imao znanje, nego da je imam ovog umeta. Pohvaljen je, znači potom imam, znači predvodnik, onaj na koga ko se slijedi, na koga se oslanjamo u razumijevanju, tumačenju vjere. Da je bio, e, znači, Mufesir i Muhadis, poznat u te dvije oblasti. I drugim, a ove bile su najpoznatije stvari. <clears throat> O njemu je govorio Bubekr Bejheki, spomenuli smo ga malo prije, i rekao za njeg da je imamul muslimin haqqa, o šejhul islam sitka, kaže da je imam muslimana istinski, da je šejhul islam, znači imam Bejheki kaže za da je šejhul islam sitka, pravi, istiniti, istinski. Kaže, vahul asrihi, kulluhum, mud'inune li uluvi i fidin Kaže, svi koji su živjeli u njegovo vrijeme, bili su eh, prihvatili, pokorni, slijedili ga i prihvatali to da je bio na visokom stepenu u vjeri, u znanju. Husnul i ispravnom uvjerenju kesretul ilmi, mnoštvu znanja, kaže volozumi tarikati selef i slijeđenja puta selefa ovog umeta. Također slično njemu kaže Kadi, poznati učenjak Malikijskog mezeva, Ebu Uthman Sabuni, mimen šehidet lehu a'anu riđali bil kemali fil hifzi wa tefsiri wa gajrihima. Kaže za njih znači da je, da je kaže onaj koji smo kaže e, mnogi e, učeni ljudi posvjedočili da potpunost njegove ličnosti kaže u Hifsu i u Tefsiru. Ibn Edim poznati učenjak koji je pisao e, Sire odnosno biografije učenjaka potvrđuje da je bio od učenjaka ovog umeta da je bio imam ovog umeta i tako dalje također Abdulaziz njegov učenik Kutani govori o njemu e, velike pohvale u, i u znanju, i u zuhdu, i u praktikovanju, i u hifzu, i u tumačenju Kur'ana, tefsiru i tako dalje, u hadisu i svemu ostalom što smo već spomenuli da ne navodimo redom. Uglavnom kaže Imam Vehebi kaže e, Kane, kaže Kane, šejh, e, kane šejha Horasan, Fizeman, bio je šejh Horasana tog mjesta u svoje vrijeme. Također su Tađudin Subki ga hvali i e, ističe njegovo znanje i njegov imamet. I Sferaini također, Fik poznati je učenjak Sferaini, e, Amiri također spominje njegovo znanje e, i njegovu veličinu. Uglavnom, znači, e, kao što kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, sam ga nado kaže, kaže Šehul Islam, kada spominje njega, kaže, navodi e, lekab, odnosno nadima k njemu da je on bio šejhul islam, što je velika i krupna stvar. E, također Ibn Qaim kaže i e, za njeg kaže imam ehlu hadis, kaže imam hadisa i fiqha. <clears throat> Umro je 449. godine. to je otprilike ono najbitnije što, ima, što je potrebno se spomeni kao uvod u govori o ovoj njegovoj knjizi koju je napisao a to je akida selefa ovog umeta pa ćemo napraviti pauzu pa nastavi dalje svankam pješa da ne taj sat kolika je klub